Sfinte Iosife, las către tine ruga ferbinte o înălțăm. Sfinte Iosife, Sfinte Iosife, tu ne ascultă când te chemăm. Sfinte Iosife, Sfinte Iosife, tu ne ascultă când te chemăm.